บุ๊กทูหกสิบเจ็ดเซชเดสมิเซปตินสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสองเปียดรีบัสเวียดเนกวาร์ดิดีวีแว่นตาบริลเลส เขาลืมแว่นตาของเขา Viņš aizmirsa savas brilles. เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน Kur tad ir viņa brilles? นาฬิกา Pulkstenis. นาฬิกาของเขาเสีย Viņa pulkstenis ir sabojājies. นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง Pulkstenis karājas pie sienas. หนังสือเดินทาง Pase. เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย Viņš ir pazaudējis savu pasi. แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน Kur tad ir viņa pase? พวกเขา ของพวกเขา Viņi viņu เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ Bērni nevar atrast savus vecākus แต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้วเ e ตตูริอนอกวิญญาณซากิ คุณ ของคุณ ยูส ยูสุ การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณมิลเลอร์ Kāds bija jūsu ceļojums, Millera kungs? ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ ir jūsu sieva, Millera kungs? คุณของคุณ jūs, jūsu การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธ Kāds bija jūsu ceļojums, Šmites kundze? สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธ Kur ir jūsu vīrs, Schmidt e Sconze